poslovi pa evo da u ovom neodređenom e, utorku odredimo neke stvari, krenut ćemo s poslovima. Odmah poslovi Hrvatski Telekom traži 10 studenata ili studentica radili se kao agent u kontaktnom centru, odnosno bili biste oni ljudi koje ne volimo kad nas zovu, opis posla odgovaranje na upite korisnika vezano uz računa, Eto, vidite, nećete vi morati e, zvati, zvat će vas. E, mjesto rada je, e, adresa je Petra Kobeka 15 putni trošak vam nije pokriven, a period rada je trajno do kraja života. Datum početka rada je u veljači ili ožujku 2018. ovisno kad se javite. Radno vrijeme je fleksibilno, prilagodljivo studentskim mogućnostima. Cijena redovitog sata je 18 kuna početna satnica koja se uvećava ovisno o razvojnom putu i rezultatima. Eto, koliko radite, toliko ćete i biti plaćeni. E, tražene kompetencije studenata su razvijeno aktivno slušanje i jasan prijenos informacija Znalažljivost i brzina u radu, napredno znanje rada na računalu, spremnost e, na kontinuirano stjecanje znanja i vještina, sposobnost rada u dinamičnoj i timski orijentiranoj okolini, profesionalan, proaktivan i odgovoran pristup radu, Bože koja ćete u nas raditi. Ostale napomene i uvjeti, obavezan vlastiti studentski ugovor, spremnost na angažman na dulje razdoblje, razvijen interes prema prodaji. Eto, ipak ćete morati uvaliti nekome nešto. Način kontakt za prijavu, e, javite se na broj 00800800560560 ajme meni. Jedva sam izgovorila. Za sve one koji više možda vole rad u živo nego radove preko telefona, e, Senza Farm se potrudio za vas i traži 2 do 4 studenta ili studentica za promociju dodataka prehrani i kozmetike u ljekarni. E, radili biste na području Rijeke i na području Opatije i bio bi vam plaćen putni trošak što je uvelike olakšavajuće za putovanje u Opatiju možda studentima koji se nalaze u Rijeci. Putovanje u Opatiju, to zvuči onako <laughs> romantično. putovanje u Opatiju. u ljekarnu i onda ubiješ s ljekarnom. A dobro. Mora nešto biti. To je zato što se razvio ovaj gerijatrijski turizam u Opatiji, pa zato. <laughs> Opatija je super, ali i Rijeka je tu još uvijek, nemojte zaboraviti da možete raditi i u Rijeci ako se zaposlite na ovom poslu. E, počeli biste raditi 1.3. i tražili bi od vas da radite sve do 1.6.2018. godine, a kao što sam već i rekla, datum početka rada je 1.3. E, Eto, ta parat za ljeto. Da, taman skupljaš za ljeto da ne moraš onda raditi preko ljeta. Radno vrijeme bi bilo dva sata prije podne ili popodne i to dva do tri puta tjedno, ovisno o studentskim mogućnostima, tako da stignete i učiti i pohađati normalno fakultetske e, satove, predavanja i ostalo, ali pritom i zaraditi koju kunu za... I promovirati kozmetiku promovirati. E, Nadamo se da nije testirana na životinjama. <laughs> Nadamo se. E, cijena redovitog sata je 18 kuna, a ne radi se ni nedjeljom, ni blagdanima, a ni noću. E, nije osiguran naravno smještaj, ni pa topli obrok, ali se onda ne jedeš, to ide jedno Da, kozmetika i ako su dodaci prehrani, onda ti ni ne treba prehrana. Studenti prolaze edukaciju prije početka rada, a ono što se traži od njih je da budu komunikativni i naravno uredni, ipak se radi I našminkani kozmetikom. E, traže poslodavci da se pošalje kratki životopis na mail koji je lucija.senzaphr se piše .hr. Iznajmljuje se stan na Vojaku, ulica Slavka Kravceka, stan ima 33 kvadrata, eto slatki mali stančić. Nalazi se odmah do kampusa, cijena je 300 eura plus režije, više nije toliko sladak, <laughs> Nakon, ali je sve u broju 3, 33 kvadrata, 300 eura plus režije, e, ako ste i dalje zainteresirani, 091 360 52 Stanovi krenuli smo stanovima i evo traži se, ovaj put nije stan, nego se traži cimer ili cimerica što je znači dobro za naše studente u centru grada, u strogom centru našeg grada Rijeke. E, dvosobni stan od 50 metara kvadratnih na e, adresi Dolac 9 e, u blizini hotela Bonavija. Grijanje je na struju, kuhanje je na plin, a cijena je 1100 kuna plus sređije. S tim da možete odmah računati da postoji jedna osoba koja već tamo živi, pa se možda to i podijeli a pa možda ne, se ne nekad se ne zna. <laughs> E, svi koji su zainteresirani za ovo cimerstvo, neka se jave na 091 512 35 61 Soba je slobodna od 1.3. Sviđa mi se kako si rekla ovo cimerstvo. Eto, mi smo došli do kraja još jedne oglasne ploče. Ako e, nešto niste čuli, a htjeli ste čuti neki broj možda na koji bi se trebali javiti, ako vas zanima neki oglas, možete nam se javiti na broj 210777 ili putem naše Facebook stranice Radio Sova. E, ostanite uz program Radio Sova svakako. poslovi, stipendije. Oč mali, neđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča. Budi čovjek pravog kova, nek te uči Radio Sova.